falan yapılmış. Bize sadece o rol rolü oynamak koyuyor. Şeker de geldi. Tatlı tatlı ne güzel. Annene bana çok teşekkür ederim sağ olsunlar. Allah razı olsun hocam. Almanızı herkese özellikle sizin çok elinizi öpüyorlar. Çok sevgililerimin nedeni var. Çok sevgililerimin Tabii tabii. Bizim semti bu. Eyvallah. Yemek parası topluyor. Aynı semtte alacağız. O başka. O başka. Ne kadar güzel. O ne? Çok güzel. Bunlar güzel. O bayram yoğurdu için de bizim evin altında bir kasap var. Biga'dan gelen yağlı yoğurt. Bir buçuk kiloluk şeyler için. Eğer yağlı yoğurt. Biga'nın yoğurdu çok iyi. Ben oradan nefret çok güzel yönetmenizle, iyi yönetmen. İstesem o da Peki dedeciğim tabii. Bizim evin, sen biliyorsun bu katı, bizim katı biliyorsun değil mi? Beşiktaş Yok ya. Orman şey mi oluyorsun? Bizim evde aşağı inen, yol üç ay, iki ay olacak. Sağ tarafa sapar, 40 metrenin sağ tarafta kitap var. Camiye doğru giderken. Cami yolu. Şey sağlık ocağı Sağlık, sağlık mektebi. Ha, Oraya giderken sağ tarafta bir kitap var. Camiye doğru giderken değil mi? Şey. Oraya merdiven ekör camisi var. Merdiven ekör camisi. Şey. Sağ taraf sarı acı. Sola doğru. Aşağı iniyorsun. Yol ikiye ayrılıyor. Yol ikiye ayrılıyor.